بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين رحمه الله قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد چلو هفتمین درس است از صحيح هذا المفرد در بخاري امام بخاری 138 مین باب از ابواب إن كتاب گفته من بخاري رحمه الله وأسكن فسيح جناته باب لا تكرم صديقك به ما یشق علیه اکرامش نکن که برش سخت باشه یعنی چی ابن سیرین رحمه الله میگوید کانو یقولون یعنی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن لا تکرم صدیقك بما یشق علیه اکرامش نکن بر اون رفیقت اون دوستت به طوری که برش پاسخ دادن و جواب دادن اون خوبیت سخت باشه چون انسان وقتی که اکرام میشه کسی بهش خوبی میکنه هدیه میده چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر کسی بهش هدیه میداد کان رسول الله صلی یقبل الهدیه و یثیب علیها کسی بهش هدیه میداد پاداششو رو میداد یه چیزی دیگه بهش هدیه برمیگردون و در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من اتى الیکم معروفا فکافئوه کسی خوبی بهتون کرد در حقتون خوبی کرد پاداشی بهش بدید اگر چیزی ندارید بدید چنانچه قبلا داشتیم حداقلش بهش بگید چی جزاک الله خیرا الله جزای خیر بهت بده فإن لم يجد ما يجزه فليثن عليه تشکر ازش بکنه با همون دعای خیر و خوبی کردن براش فإن لم تجدوا فادعوا له براش دعا بکنید حتی یعلم ان قد اینکه بدون شما دارید پاسخ خوبیشو دارید به خوبی میدید شما زبان شکرگزار و سپاسگزاری دارید در مقابل اون خوبیش بخاطر همینه که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی میکردن از تکلف در زیافت و مهمانی که برای مهمانش انسان بر خودش سخت نگیره تا اینکه اگر روزی خواست ما را دعوت بده از پسش بر بیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده از تکلف برای مهمان چون در حدیث سلمان داریم نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نتکلف للضيف تکلف کردن درست شاید توانت برسه ولی اونطور مهمانات اکرام کن که بتونه جواب اون خوبیت رو بده بتونه جواب خوبیت رو بده الان امروزه کمن اشخاصی که به قصد تعبد مهمانی میدن دعوت میکنن بیشتر خود نماییه بیشتر میخوان خودشون نشون بدن سفره رنگین انواع دسر انواع سالات انواع آبگوشت و خورشت و نمیدونم میوه های رنگارنگ یک خودنماییه یک فخ فروشیه بگم ما داریم بگم ما میتونیم بگم ما اهل کرمیم نه کرم به این نیست گفتیم کرم به چیه کرم به چیه کرم یوسفی به چیه کرم ابراهیمی به چیه زبان خوشی و خوشرو باشی زبان خوشی داشته باشی اونها را با اون رفتارت با اون اخلاقت با اون سخن درستت از اونها تشکر بکنی قدم رنجه فرمودید اومدید تشریف آوردید خوشحالمون کردید واقعا از زل بگید تعارف نباشه اگر مجرد سر زبانی باشه میشی چی در اون حادثی که داشتیم درست قبلی میشیم ذل پس سرین مردم انسان های و درو هستن زبانشون یه چیزی دلشون یه چیزی دیگه وای بر اون کسی که تو دلش یه چیزی باشه سر زبانش یه چیزی دیگه تو دلش خدا کنه نیاد خدا کنه بره نمیخوام اصلا ببینمش ولی سر زبانش چقدر خوشحال شدم اومدی چقدر نمیدونم صفا دادید که اومدید این درویی هست که شرع ما رو من کرده ازش مهمان دارید وظیفتونه که اکرامش بکنید وظیفتونه که اون اکرامت با خوبی و از دل باشه از دل باشه قال المؤلف رحمه الله باب الزياره حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك اخبرنا حماد بن سلمه عن ابي سنان الشامي عن عثمان بن ابي سوده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوات منزلا في الجنه 132 باب از ابواب صحیح در مفرد مبخاری بخاری رحمه الله و اسکن فسیح جناته باب زیاره به زیارت و دیدار دیگه رفتن حدیثی که خادمت خیلی مهمه تو این باب حدیث شماره 262 از ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا عاد الرجل اخاه او زاره اگر کسی به عیادت برادرش بره یا زیارتش دیدارش قال الله له الله میگوید به اون شخص جمله دعاییه در حق اون شخصی که به زیارت و دیدار برادر مؤمنش رفته طبته خوش باشی خوشکام باشی خوشبخت باشی کی داره میگه الله جل و علا به اون شخص خوشبخت باشی و طاب ممشاک زندگیت خوش باشه مشیت زندگیت راه رفتنت در دنیا و آخرت الله خوشبختت بکنه سعادتمند دنیا و آخرت باشی طبت و طاب ممشاک ممشاک یعنی اون رفتنت به سوی آخرت هم عاقبتت بخیر باشه هم دنیات بخیر باشه خوشبخت و سعادتمند دنیا و آخرت باشی کی داره میگه الله جل و علا این اهمیت چیه به دیدار ملاقات هم دیگر رفتن الله چه برای بیمار باشه چه برای فرد سالم تندرست باشه و تبوأت منزلا فی الجنه تبوأت بوعها الله منزل یعنی اسکنه ایاه الله جات رو هم بهش قرار بده جات بهش باشه الله داره بهش میگه جای تو بهش باشه پاداشت بهش باشه برای این عمل مستحب و نیکی که انجام داده این که خوش خوش اخلاقیه قصد از زیارت فقط چی ادخال سرور در قلب برادر مؤمنشه دلش خوش کنی با رفتن پیشش امام بخاری رحمه الله این احادیث و این ابواب داره میذاره که اخلاق خوب را ما پسندیده رو یاد بگیریم و اخلاق بد ازش پرهیز بکنیم هدف این از این ابواب مهمی که اینجا امام بخاری رحمه الله اون احادیث را برای ما از احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله گلچین میکنه این دین ماست قال المؤلف رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن ابي غالب عن ام الدرداء رضي الله عنها قالت زارنا سلمان من المدائن الى الشام ماشيا وعليه كساء واندر ورد قال يعني سراويل مشمره قال ابن شوذب رؤي سلمان رضي الله عنه وعليه كساء مطموم الراس ساقط الاذنين يعني انه كان ارفش فقيل له شوهت نفسك قال ان الخير خير الاخره دویست و شست و سومین اثر از آثار صحیح ادب مفرد امام بخاری رحمه الله و غفر له اثری از ام الدردا رضی الله عنها که گوید همسر ابو الدرداء صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنه اجمعین میگه زارنا سلمان سلمان فارسی میاد به زیارت ما از کجا به کجا و سلمان از عراق از سرزمین مدائن بلند میشه میره پیاده گفتم نه یک کیلومتر دو کیلومتر صدها کیلومتر پیاده به قصد زیارت ابو الدرداء صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اومد به زیارت ما به سرزمین شام که اونجا سکونت کرده بودن در اون سرزمین و علیه کساء و اندرورد کسا لباسی هست مشهوره که خودتون میدونید دیگه اون پوششی که بر دوش انسان میندازه از اون لباس های قدیمی و اندرورد نوعی شلواره مثل شلوار کردی ولی کوتاه معمولا نوعی شلوار جمع شده برچیده شده و کوتاه که بالای تنبان یا همون زیرپوش پوشیده میشه یعنی شلواری که روی شلوار پوشیده میشه حالا لباس عجمه این در نوع شلوارک هست ولی شلواری هست که روی شلوار پوشیده میشه و شلواری هست که روی هم جمع شده یعنی از اون شلوارهای گشاد و کوتاه حالا بیشتر میشه گفت تشبیه کرد مثل به شلوارهای بلوچی وقتی که بازش میکنی یک متر دو متر نه کردی نه بلوچی چون جمع شده هست مال بلوچا کوتاهتره تا مال کردا مال کردا که وسیع و چیه از پایین ولی خب مال بلوچا از بالا جمع شده در اینجا هم در وصفش راوی میگه یعنی سراویل مشمره اون شرباری که جمع شده تا روی زانوش یک از روات میگه ابن شوده میگه روی سلمان و علیه کساء مطموم الرأس سلمان میگه که دیده شده لباسی بر دوش داشته که از سر بریده شده یعنی ناقص بوده اون کسا کامل نبود از سر بریده شده یک چادری که بر دوش انداخته چون یک چادر گفتیم بر, رو بر دوششون مینداختن و یک ازار یا شلواری پایین میپوشیدن شلوار یا توبان گفته میشه تنبان هم گفته میشه ولی خب بیشتر در لغت عرب توبان گفته میشه فارس ها میگن تنبان درسته ساقت الاذنین یعنی ارفش الاذنین گوشاش عریض بود حالا بیشتر اینجا وصف سلمان با اون هیئت درویشیشه زهدشه یعنی اهل تجملات و اهل اون اهمیت بده به لباسش و آراستگی لباسش و شیک پوشی نه اهل اینا نبود فقیل له شوهت نفسک چرا خودتو اینجوری زشت کردی هیئتت اینطوری ساده هست آلبانی رحم الله میگه هرچند که این سخنان که ابن شوذب نقل میکنه ضعیفه معزله ولی خب حالا راوی از روات میگه که دیده شده نگفته کی گفته و کی این چنین از وصف سلمان نقل کرده میگه سلمان گفته ان الخير خیر الاخره خیر خوبی خیر خوبی آخرته اونجا آدم خوش باشه این دنیا انسان نباید بهش توجه زیادی بکنه که توجه نداشته باشه انسان نباید توجه زیادی به این دنیا داشته باشه هم بهش باید آخرت بذاره این درسی هست که از این اثر میگیریم هرچند که بخاری این اثر رو میاره از باب عمل صحابه به اون عبادتی از عبادت هایی که رسول الله صلی الله علیه و بهش توصیه کردن و اونم به زیارت و عیادت هم دیگر رفتن قال المؤلف رحمه الله باب من زار قوما فطعم عندهم حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما فلما خرج امر بمكان من البيت فنطح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم 140 باب از ابواب صحیح در مفرد گفته امام بخاری رحمه الله و غفر له باب من زار قوما فطعم عندهم کسی که به زیارت قومی بره بعد پذیرایی ازش بکنه و از اون غذایی که پذیرایی ازش کردن هم بخوره آدابه آداب و رسومی که ما باید یاد بگیریم مهمون اومده خشک خالی از خونت نری آبی حداقل قلبش بده این درسی هست که امام بخاری میگیره از این روایت و از این حدیثی که اینجا از انس بن مالک رضی الله عنه برای ما نقل میکنه حدیث 264 انس بن مالک رضی الله عنه میگوید ان رسول الله صلی الله علیه و زار اهل بیت من الانصار به خونه منزلی از انصار میره به قصد زیارت ناکنی گفتیم زیارت و دیدار همدیگه رفتن عبادته فطعم عندهم طعاما اونجا ازش پذیرایی کردن و غذایی به رسول الله صلی الله علیه و سلم اووردن رسول الله صلی از اون غذا میخوره فلما خرج امر بمکان من المد خاص خارج بشه میاد بیرون از اون اتاق بعد یک جایی در اون منزل میگه که به من نشون بدید تا اونجا نماز براتون بخونم یک از سنت های رسول الله صلی الله علیه و این بود که برای اصحابش در اون خونه هاشون نمازم میخون با جماعت نماز سنت حالا این جا این حدیث داریم قبلا هم در حدیث انس بازم داشتیم که که پشت سر رسول الله صلی الله علیه و نماز میخونه با یتیمی و پشت سرش هم ام جمیل نماز میخونه قبلا داشتیم خب میگه وقتی که خواست خارج بشه و گفت که یه جایی به من نشون میدید بدید که نماز بخونم فنوضح له علی بساط بساط حسیر گلیم یعنی روشنی یعنی آبی پاشیده شد روی اون گلیم یا حسیر که پاک بشه یا اون زمین که گرد و خاک بخوابن الله اعلم برای پاک کردن اون مکان برای رسول الله صلی الله علیه و سلم این اکرامه آب پاشیدن پاک کردن اونجا برای رسول الله صلی الله علیه و سلم فصلی علیه اونجا بر اون حسیر نماز خون و دعا لهم پاسخ اون خوبی دعا لهم به زیارتشون رفته اکرامش هم کردن رسول الله صلی الله علیه و چیکار میکنه دعای خیر و خوبی براشون میکنه دعای خیر براشون میکنه فدعا لهم حالا انس هم خودش میگه میگه که حسیری که رسول الله صلی الله علیه و که نماز بخونه سیاه شده بود از بس که روش نشسته بودی به خاطر همین میگه شستمش قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم روش نماز میخونه میگه فقمت الى حصير لنا قد اسود من من طول ما لبس فنضحته بماء قال المؤلف رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن ابي خلده قال جاء عبد الكريم ابو اميه الى ابي العاليه وعليه ثياب صوف فقال له ابو العاليه رحمه الله انما هذه ثياب الرهبان ان كان المسلمون اذا تزاوروا تجملوا دویست و اثر از آثاری که من بخاری رحمه الله در کتاب صحیح در مفرد یاد میکنه از ابی خلده رحمه الله که میگوید جا عبدالکریم ابو امیه الى ابی العالیه این دو تا تابعینن ابو امیه میره نزد ابو العالیه بزرگان تابعین میگه و علیه ثیاب و صوف عبدالکریم ابو امیه لباسی از پش پوشیده بود از پشم گوسفند معمولا قبلا لباس باش میبافتن و میدوختن فقال ابو العالی ابو العالی بهش میگه انما هذه ثياب الرهبان این لباس لباس راهبانه اونایی که درویشانی که کنج خلوت خانگاه ها را انتخاب کردن و دست و دل از دنیا کندن این از باب مذمت داره یاد میکنه از باب مدح نیست چون رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث داشتیم توصیه به چیه به عبدالله بن عمرو بن عاص چی داشت ان نفسك عليك حق الاهلی که عليك حق نفست حق داره همسرت فرزندت نه که همش به دین بچسبی دنیا تو رها بکنی نه نزاش بهش که هر روز روزه بگیره نزاش بهش که کل شب پاس بداره با تهجد و قیام نه به خاطر همین اینجا از باب مذمت العالیه انکار میکنه بر ابو میگه که این لباس لباس رهبانه ان کان المسلمون اما مسلمانان اذا تجمل و اگر به زیارت همدیگر میرفتن یا به عیادت یا به دیدار همدیگه لباس زیبا میپوشیدن تجملو خودشون زیبا و جمیل و آراسته میکردن با اون لباس نیک بهترین لباس ها را پوشیدن هم در این اثر مشروعیت زیارت هست هم آماده ساختن و آراسته کردن خودمون به دیدار همدیگر حتی تا جایی که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی که یاد گرفته بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که خودشون رو خوشبو بکنن حتی دستاشون هم می میزدن تا اینکه وقتی که مصافحه میکنن دست به هم دیگه میدن اون طرف مقابل دستش پر از عطر بشه یعنی خودش رو آماده کرده مهیا کرده برای دیدارش قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال حدثنا عبد الله مولى اسماء قال اخرجت الي اسماء جبه من طيالسه عليها لبنه شبر من ديباج وان فرجيها مكفوفان به فقالت هذه جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعه 266 اثر و أسار از أسماء دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما الله مولای اسما میگه میگه اخرجت الی اسما جبه من طیالسه جبه نوعی از تیلسان از لباسای دایری شکل مدوره تالسان هم بهش گفته میشه نوعی پیراهن آستیندار که بر روی لباس پوشیده میشه مثل قمیس مثل پیراهن بلند این پیراهن بلندی که ما میپوشیم بهش میگن قمیس مثل لباس بلوچ ها و افغان ها حالا خصوصا اینجا وصفم میکنه راوی چون اسما رضی الله عنها لباس رسول الله صلی الله علیه و که میپوشیده را بیرون میاره این لباس این اینچنین وصف میکنه این لباس که آسین داشته بر دوش انداخته میشه تا شرمگاه ها و از جلو و عقب را میپوشونه بالای زانو جب من طیالسه علیها لبنت شبر من دیباج یک وجب از اون پیراهن از اون آسینش از اون جلو و عقب اون آخرای اون لباس از دیباج بود ابریشم نوع ابریشمه و این فرجیها مکفوفان به ها منظور از جلو و عقب از اون لباس با اون پارچه ابریشمی به مقدار یک وجب دوخته شده بود یقه ها و آستین ها و پایین اون لباس اسما فرمودن گفتن اینجا هذه جبت رسول الله صلی الله علیه و سلم این لباسی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می پوشید کان یلبسها للفود وقتی که قبیله ها می اومدن به دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله خودشو با این آراسی میکرد مهیا کرد و یوم الجمعه و همچنین روز جمعه برای خود بخوندن خودش آماده میکرد برای خود بخوندن و برای نماز خوندن و برای دیدار با مسلمان ها وقتی که می اومدن پشت سرش نماز بخونن این لباسم ظاهرا والله اعلم چون رسول الله از خودش ارسی نگذاشته ای بوده از رسول الله صلی الله علیه به اسما که برای خودش نگه داشته و این لباس را اینجا نشونه این تابعی میده قال المؤلف رحمه الله حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وجد عمر رضي الله عنه حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتر هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود فقال عليه الصلاه والسلام انما يلبسها من لا خلاق له في الاخره واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل فارسل الى عمر رضي الله عنه بحله والى اسامه رضي الله عنه بحله والى علي رضي الله عنه بحله فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ارسلت بها الي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها او تقضي بها حاجتك 267 حديث حدیث حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که قبلا ما داشتیم فقط مرور سریر روش خواهیم داشت که میگوید عمر رضی الله عنه روزی لباسی از ابریشم رو در بازار میبینه میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این لباس را بخر تا برای روز جمعه و دیدار با بزرگانی که میان به ملاقاتت اون وفود و اون بزرگان قومی که میان به ملاقاتت برای اونها بپوشی به دیدار با آنها فقال صلی الله علیه و سلم انما يلبسها من لا خلق له في الاخره اون کسی که بهره روز آخرت نداره نصیبی در روز آخرت نداره این لباس لباسشه یعنی اون کسی که بهشتی نیست میپوشه این لباس جهنمیانه چون برای مرد حرام ابریشم بپوشه رسول الله صلی لباس زیبا داشت میپوشید چنانچه در حدیث قبلی داشتی خب اینجا این لباس چون کامل ابریشم بود رسول الله صلی نپسندید برای خودش اون که یک وجب آستینش و یقش ابریشم بود مشکلی نبود ولی که کامل ابریشم باشه برای مرد حرامه خب همون پارچه ها هست اون پارچه ابریشم هدیه داده میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون لباس ها رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرسته به سه نفر به عمر و اسامه و علی رضی الله عنهم اجمعین عمر رضی الله عنه میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و میگه این لباس رو برای من فرستادی و تو هم میگفتی و شنیدم که گفتی که این لباس اونهایی است که بهره در آخرت ندارن فرمودن رسول الله صلی الله علیه و بفروش او تقضی بها حاجتك یا حاجتتو باش برآورده کن بعد میگه عمر رضی الله عنه هدیه دادم به برادرم که مشرک بود در مکه فرستادم به اون و الی آخر که قبلا شرح و توضیح دادیم قال المؤلف رحمه الله باب فضل الزیاره حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن اسماعيل قالا حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زار رجل اخا له في قريه فارسل الله له ملكا على مدرجته فقال اين تريد قال اخا لي في هذه القريه فقال هل له عليك من نعمه تربها قال لا اني احبه في الله قال فاني رسول الله اليك ان الله احبك كما احببته صد و چهل و باب از باب صحیح در مفرد امام بخاری رحمه الله و غفر له باب فضل زیاره فضیلت به زیارت هم دیگه رفتن دیدار هم دیگه رفتن داشتیم قبلا دیگه حدیث که الله میگوید طبت و طاب ممشاک اینجا فضیلت دیگر از فضیلت به دیدار دیگر رفتن و زیارات ملاقات هم دیگر رفتن را یاد میکنه از حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن زار رجل اخا له في قریه شخصی به زیارت برادری مؤمنی از برادرانش میره نه برادر تنیا برادر ایمانش میره در یک روستایی فارصد الله له ملکا علی مدرجته جلو بروش فرشته ای را الله میفرسته به شکل یک شخصی اینو رسول الله صلی الله علیه و یاد میکنه یعنی قصه واقعیه قضیه پیش اومده اون فرشته به اون مرد به اون فرد میگوید عین تورید کجا داری میری قال اخلی فی هذه القريه این روستا برادری دارم دارم میرم به زیارتش فقال هل له عليك من نعمت تربها مالی داری یعنی اون شخص سپرده پیشت گذاشته مالی براش کار کردی چیزی امانتی داری بهش بر بگردونی قال لا نه بحث مالی نیست دنیوی نیست لا ولیکن چیه انی احبه فی الله فی الله دوستش دارم بخاطر ایمانش تقواش فی الله دوستش دارم یعنی محبتم برای الله چون اهل ایمانه اهل تقوا صالح متقی دوستش دارم پاداش قال فرشته من شخص میگه فانی رسول الله الیک این حدیث در اصل صحیح مسلم هم هست غیر از اینجا در ادب مفرد اون فرشته میگه انی رسول الله الیک من فرشته الله هم به سوی تو الله مرا فرستاده به تو مژده ای بدم چه مژده اونجا مژده الله بهش گفت که خوش باشی خوشبخت و سعادتمند باشی در این دنیا و در آخرت و جای و منزلت بهش باشه اینجا هم یک مژدگانی دیگر الله این چنین گفته که من به تو ابلاغ بکنم که او تو را دوست دارد ان الله احبک کما احببته همونطور که تو به خاطر الله او را دوست داری الله هم تو را دوست دارد این عمل اون شخص سبب شد که الله او را دوست بداره به خاطر دوست داشتن فلاح محب این ارزش محبت فلاح این ارزش به دیدار و ملاقات برادر مؤمن خودمون رفتن دلشو خوش کردنه ابو مسلم خولانی رحمه الله میگوید اومدم مسجدی در دمشق شام فاذا خلق فيها كهول دیدم که همه مسن نشسته دور هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم از أصحاب یوران رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شاب فيهم أكحل العين یک جوانی هم دیدم در میون اونها گفتم که این کیه قرار من خلاصه میگم گفتم که معاذ بن جبله رفتم به پیشش ثم تحولت الیه فدنوت من نزدیکش شدم بود نماز میخون بعد از اینکه نمازش تموم شد رفتم کنارش گفتم انی احبک فی الله فی الله دوست دارم یعنی. چون صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم حب اصحاب یاران اینو یاد بگیرید عزیز این تابعی که این ایمانش اینطوریه ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا غل نباشه کدورت و کینه نسبت به اصحاب یاران در دلت نباشه وای بر تو اگر در دلت نسبت به آنها کینه و کدورت بیاد دلت پاک باشه به آنهایی که دین الهی رو نصرت دادن و به ما رسوندن قال فمدني اليه مرا طرف خودش قال كيف قلت چی گفتی قلت اني حبك في الله رسول الله برش داشته داره بگو کشیده چی گفتی؟ گفت که من فی الله دوست دارم معاذ بن جبل بهش میگه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایان المتحابون فی الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله اونهایی که فی الله هم دیگر رو دوست دارن الله اونها را بر سر منبرهایی از نور منبرهایی از نور در روز قیامت قرار بیده در زیر سایه عرش اون وقتی که سایه نیست پناهگاهی نیست جز سایه عرش هیچ پناهی نیست صحنه محشر صحنه سختی هم از قبل رخت بیرون اومدن خوشیت رو روی سر خودش رو ببینن صحنه سخت دنبال پناه میگردن میرن به طرف حوض پیامبرشون هر صاحب دینی اونهایی که مسلمان میرن به طرف حوض رسول الله صلی الله علیه و تا اینکه از اون آب بنوشن که دیگه تشنه لب باقی نمونن در اون سرای محشری که پنجاه هزار سال باید منتظر بشن که حساب و کتاب بشن سخته اون صحنه الله در اون روز اونهایی که فلاح همدیگر را دوست دارن اون مؤمنینی که محبتشون لله نه به خاطر دنیا نه به خاطر جیبشون خیلی ها رفیق جیبه خیلی ها رفیق پولن تعس عبد الدرهم و دینار خاطر خب همین رسول الله صلی الله علیه و میگه خار باشه اون کسی که برده این مال دنیاست خاطر دنیا تو رو دوست داره طمع در این دنیا داره تعس عبد الدرهم و دینار خیلی بنده پولن دوستیشون به خاطر پوله به خاطر دنیاست اما اون کسی که دوستیش به خاطر الله آخرت ارزش میده به برادرش به خاطر ایمانی که در قلبشه این چنین اکرام میشه در روز قیامت این اکرام اللهه الله اکرامش میکنه منبری از نور براش قرار میده این چنین رو سفیدشون میکنه پاداشه میگه که از مسجد ابو مسلم خولانی میگه بیرون اومدم قال فخرجت حتى لقيت عباد بن الصامت صحابي دیگر از سالان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فذاکرت له حدیث معاذ و حدیثی که معاذ بهم گفته بود و بهش گفتم عباده میگه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین از الله یاد کردن حدیث قدسی حقت محبتی للمتحابین فیه یعنی وجبت واجب گردیده محبت من به کسانی که همدیگر را فی الله دوست دارن والله اینی اشهده انی يحبكم فی الله و حقت محبتی للمتبادلین فیه واجب گردیده محبت من الله جل و علا میگه برای کسانی که اونها بذل میکنن بخشش میکنن برای نصرت دین دست همدیگر رو میگیرن برای جهاد اسبی نداره اسبی بهش میدن للمتبادلین فیه لله دست همدیگر رو میگیرن برای کمک و یاری رساندن به فقیری به مسکینی مستمندی و حقت محبتی للمتزاورین فی متزاورین محبت فی الله باشه زیارت فی الله باشه بذل بخشش لله باشه حقت محبتی یعنی وجبت محبتی مستحق محبت الهی اون شخصی که به زیارت برادرش میره والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله این حدیث رو امام احمد روایت میکنه و سندش هم صحیحه على منابر من نور نعم قال المؤلف رحمه الله باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم قال انت يا ابا ذر مع من احببت قلت اني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت يا ابا ذر سدو چهلو دومين باب از ابواب صحيح ادب المفرد من بخاري رحمه الله وغفر له باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم شخصي فادر رو دوست داره ولی عملش یاری نمیده که با آنها باشه عملش اندکه تازه مسلمان شده اونا پیشتازه پیشتازن در ایمان در اسلام در عمل 269 مین حدیث حدیث زر غفاری رضی الله عنه که میگوید گفتم یا رسول الله علیه الصلاه و السلام الرجل يحب القوم مردی کسانی رو دوست داره ولا يستطيع ان يلحق بعملهم نمیتونه عمل اونها رو انجام بده و اونها برسه با عملش پیشتازن ابوبکر عمر نگاه این داره میکنه نمیتونه اونها برسه قال انت يا ابا ذر مع من احباب تو ابو ذر با کسانی که دوستشون داری تو با آنها این مجده است برای کی برای ابو ذر غفاری رضی الله عنه قلت ابو ذر میگه انی احب الله و رسوله من الله و رسولش دوست دارم قال انت مع من احببت يا ابا ذر مجدگانی دیگه از رسول الله صلی الله علیه وسلم تکرار اون قضیه قبلی مسئله قبلی تو با اون کسانی ای ابو ذر که دوستشون داری یعنی تو با الله و رسولش خواهی بود در بهشت علا در فردوس علا لازمه با رسول الله صلی الله علیه و سلم این نیست که همجوارش باشی کنارش باشی لو شخص شاید بگه خب این همه مسلمان این همه شاید کسانی باشن که لیاقت همجواری رو داشته باشن بهش درجات داره و همجواری با رسول الله هم صلی الله علیه و سلم درجات داره یکی خیلی نزدیکشه یکی هم دورتر ازش به یک کسی مثلا همجوارش نیست الله ما را از اون جمله کسانی قرار بده که نزدیکترین نزدیکان به رسول الله صلی الله علیه و سلم در فردوس اعلا باشیم هر قدر انسان اتباعش و پیرویش و هدی و روشش به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر باشه جا و منزلش به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتره در اخلاق در عمل در تعاملش با دیگران در پایبندی به دین و شریعت هر چقدر پایبندیت و تقوا و پرهیزگاری بیشتر باشه نزدیکی به رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهشت علا بیشتر خواهد بود قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعه فقال وما اعددت لها قال ما اعددت لها من كبير الا اني احب الله ورسوله فقال المرء مع من احب قال انس رضي الله عنه فما رايت المسلمين فرحوا بعد الاسلام اشد مما فرحوا يومئذ دویستو هفتادمین حدیث از حدیث صحیح ادم مفرد حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که میگوید فردی مردی از اصحاب یاران رسول الله صلی سوال پرسید و گفت یا نبی الله متى الساعه ای رسول الله علیه الصلاه و السلام قیامت کیه قیامت کیه در روایت دیگر اومده وقتی که این شخص سوال میپرسه اینجا آمده و ما اعددت لها چی آماده کردی برای اون روز در روایت دیگر میگه ویلک و ما عددت لها ویلک وای بر تو میگه آماده برای اون روز چی آماده کردی برای اون روز اینکه کی قیامت برپا میشه چطور برپا میشه مهمه یا اینکه تو اون روز چگونه خواهی بود مهمه رو یا رو سیاهی کدوم یک مهمه اینی که بدونی قی قیامت و چطور قیامت برپا میشه و چطور از قبرت بیرون میای یا اینکه در اون روزی که از قبر بیرون اومدی روسیاهی یا روسفید کدوم یک مهمه مهم روسفیدی و روسیاهی خودت عمل توست چی برای اون روز آماده بکنی و چی به دردت میخوره در اون روز این مهمه این باید تو دنبالش باشه تو باید سوالت این باشه که چگونه خودم آماده بکنم آماده بسازم چطور خودم آماده بسازم برای اون روز این باید هم مغمت باشه ای مسلمان نه که دنبال خبر و قصه و تاریخ و تاریخچه ها باشی علمی که من و تو بهش نیاز داریم علمی که منجر به عمل بشه نه مجرد یک اخبار معلومات معلومات کسب کنی تاریخ خام بشی امام زهبی حسرت میخوره میگه ای کاش عمرمو در این تاریخ هدر نمیدادم این هم اخبار قوم این رفت اون اومد این مرد این آدم باز میمونه از عملی که اون روز باید داشته باشه برای حساب و کتاب باز نمون دنبال این باش که اون روز با دست پر بیای نه دست خالی چی آماده کردی میگه بهش رسول الله صلی الله علیه و سلم هم غمت این باشه ای مؤمن اون روز دست پر یا دست خالی قال ما اعددت من کبیر یا رسول الله صلی الله علیه و میگه یا رسول الله میگه چیز بسیار بزرگی چیز بزرگی را برای اون روز آماده نکردم یا رسول الله مگر یک چیز الا انی احب الله و رسوله فقط یک چیز حب الله و رسولش در روایت دیگر اومده وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش میگه و ما اعددت لها میگه میگه الرجل استکان بس که اون شخص اونجا دیگه خرد شد حقیر شد فروتن شد چی اومده کردی برای اون روز قال ما اعددت من کبیر و در روایت اومده ما اعددت لها من کبیر صلاه ولا صيام ولا صدقه چیز بزرگی نه از نماز نه از صدقه نه از روزه ندارم اون که برای اون روز آماده کرده باشم دستم خالی یعنی دستم پر نیست جز الا انی احب الله و رسوله اینکه الله و رسولش رو دوست دارم این اینو دارم محبت الله و رسولش از باب مجد رسول الله صلی الله علیه و وقتی که گفتم این شخص این چیزی تو خودش میره فروتن میشه از باب مجده به اون شخص میگه المرء مع من احب فرد همراه کسی که او رو دوست داره انس رضی الله عنه میگه فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الاسلام اشد مما فرحوا يومئذ میگه ندیدم مسلمان ها روز خوشحال بشن به چیزی مثل این سخنه به این مجزگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت به زبان نیست محبت به ادعا نیست به شعار نیست محبت به عمله محبت به اینکه شکلت قیافت رفتارت اعمالت تلاش بکنی که مثل اونها باشه یعنی که ادعا یه چیزی و عملت یه چیزی دیگه باشه این به درد بخور نیست الله جل وعلا در قرآن میگه و من یطع الله والرسول و من یطع الله الرسول اونهایی که اطاعت بکنن از الله و رسول این محبته فاولئک مع الذين انعم الله عليهم اونها هستن که همراهی میکنن با اونهایی که اهل نعمت الهی شدن برخوردار شدن از نعمت الهی از صدیقین و شهدا و صالحین و نبیین اونها هستن که با اونها همراهی میکنن که برگزیده شدن انتخاب شدن همچنین الله جل و علا میگه قل ان کنتم تحبون الله بگوی محمد به اونها اگر واقعا محبت الله رو دارید فتبعونی یحببکم الله تباع بکنید پیروی بکنید پایبند به سنت باشید تا اینکه الله شما را دوست بداره شرط محبت الهی به تو شرط نجات شرط با الله و رسولش بودن در بهش عمله و من یطع الله و رسول اطاعت از الله و رسولش مهمه نه شعار نه ادعا نه پرچم ادعا را بالا بردن و فخ فروشی کردن با آبا و اجداد عملت عملت مهمه عملت مهمه که چی باشه در روز قیامت چی اوورده باشی با خودت که اونجا تقدیم بکنید که اونجا در ترازوی اعمال اون اعمالت وز بشه مهم اینه که چی در اون ترازو بگذاری تو هستی که میگذاری اعمال تو هست که اونجا گذاشته میشه ولا تزر وازرتون وزر اخرى کسی هم گناه کسی دیگه متحمل نمیشه هر کسی گناه خودش هر کسی عمل خودش و لیس للانسان الا ما سعى هر کسی سعی و تلاش خودشه من سعی و تلاش خودمه شما هم همینطور هر کدوم از ما اعمال خودمون داریم که حساب و کتاب میشیم خوب و بدش حساب و کتاب میشیم این مهمه که اونجا چی داشته باشیم از عمل این محبتمون واقعی باشه حقیقی باشه نه مجرد یک ادعا و شعار بلکه همراه با عمل باشه انس میگوید بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه چنانچه ما مسلم روایت میکنه همچنین بخاری میگه رضی الله عنه فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دوست دارم و ابا بکر و عمر رضی الله عنهما و همچنین ابو بکر و عمر و ارجو ان اكون معهم بحب اياهم و با محبتشون دوست دارم با آنها باشم ما هم دوست داریم و از الله میخواهیم که ما رو با آنها حش بکنه و الا اعمل بمثل اعمالهم هرچند که نتونستم عمل من عمل خودم را مثل اعمال اونها قرار بدم سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله علی محمد و علی آل محمد